rabila avala 1433. hizretske godine 16. februara 2012. godine počnemo sa imenom Allaha tabaraka wa ta'ala donosimo salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na njegovu porodicu, na njegove sahabe i na sunnje koji ga slijedi do sunnjega dana. Naš 18. susret ka spitanju kuranske nauke Včeras govorimo o emsalu fil Kur'an to jest o primjerima i poređenjima u Kur'anu. Primjeri i poređenja u, u Kur'anu. To je sličnost, jel? Koje se navodi u Kur'anu. Kao i obično, razrastit ćemo šta znači riječ e, mesel ili amsal. Allah na mnogo mjesta spominje riječ mesel i amsal u Kur'anu. Mesel množina jel je amsal, I ona ima značenje e, nešto opisivati ili opisivanje po istom principu, jel, kao što se kaže u arabskom jeziku, e, kao što je šibhe ili šebbe, e, nešto što je slično jednom drugu u nekakvom jel, međusobnom poređenu ili opis nečega. Ili opis nečega. To je ono što znači e, mesel ili misl. Ragme Sahani kaže, kao pitanje terminološki, terminološka definicija, da je to qavlun fi šeji jušbihu qavlun fi šejin ahr, bejnuma mušabe i u bejnu ahduhuma la ahr. E, govor o nečemu koji sliči ili se poredi sa govorom o nečemu drugom, tim da međusobna sličnost i logička povezanost, ova dva govora, jeli, služe da jedan govor objašnjava ovaj drugi govor. Allah Želešanu na mnogim mjestima spominje da on navodi primjere. Znači, on navede primjere, pa onda kaže da su to da su to primjeri upotrebljavajući riječ e, primjer upotrebljavajući ovaj, upotrebljavajući ovaj izraz jel? Allah Đanšanu kaže o tilkel amsalu nadribuha lin nasi la'allahum jatafakarun to su primjeri koje mi donosimo koje mi navodimo ljudima da bi oni razmislili jel? Na drugom mjestu kaže Allah Žešanu o tilke nam وَتِلْكَ li nasi, o ma jaqiluha إِلَّا l'alimu. To su primjeri koje mi navodimo ali i samo oni koji imaju znanje razumiju i svačaju. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ljudima smo mi u ovom Kur'anu naveli od svega po, nečega po primjer. Od svega smo naveli primjer. Ne bili se osvijestili oni, ne bili počeli da razmišljaju. Kezalike jadrimu Allahu l'amsal. Eto tako Allah navodi li primjere Tako da nas objašnjava, to je stala gdje se on navodi, navodi primjere. Kaže Allah gdje se on lejse ke mislihi šejun. Ništa se ne može porediti sa njim. Jer njemu ništa nije slično, ništa nije kao on. Ili Allah Žešan kaže, volillahi il meselu el a'la. Allahovo primjer je najvišeniji. I na drugim mjestima Allah Jelšanu spomeni da on navodi da on navodi primjere. Kolika je važnost proučavanja ansala navođena primjera jeli, u Kur'anu? Kaže imam Maverdi koji je napisao posebnu knjigu kad su u pitanju e, Emsali od najuzvišenijih e, nauka Kur'ana jeste nauka o o primjerima jeste nauka o primjerima Pa oni koji su u gafletu, koji ne uporučavaju ovi e, navođenje primjera, li? je kaže kao kada neko uzjaši od vas konja, to je zakrenje da traži nauku šarijasko znanje, a da ne zna ovu, ovu, ovu nauku, jeli, kao da čovjek uzjaši na konja nema e, jar, nema cugla u rukama, je li? Nego onako sjedi na konja pa drži se za, za šta možeš. Isto ako imam šafija, kada je navodio stvari koje je potrebno da ima mučtehid, jeste da poznaje, je li, kod pitanju e, nauka Kur'ana, mora da poznaje dobro navođenje primjera u Kur'anu. Jer će ga oni dovesti do toga da bude što više pokoran i dovesti do toga da ostavi ono što je, što je zabranjeno. Postoji hadis koji bilježi imam Bejheqi, također ga bilježi imam Hakim, od Taberi, od Ban, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, da je rekao poslani sallallahu alaihi wa sallam, Inal ala wasallam, إن القرآن نزل على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم متشابه والأمثال فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام اتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه bil amsal. Kur'an je objavljen i razdijeljen na pet e, aspekata, pet nauka, jeli? To je halal i haram i muhkem i mutešabi i emsa. Halali, ono što je dozvoljeno, što je zabrajeno. Prošli put smo dali muhkem i mutešabi, ono što je jasno i što je manje jasno. I emsal i navođenje primjera. Pa kada je poslani, sallallahu sallam, radite po halalu, izbjegavajte haram slijedite ajte koji su jasni držite se toga vjerujte u one koji su manje jasni i uzmite povuku razmišljajte je li o o primjerima koji su navedeni u, u Kur'anu Imam Buharija navodi hadis od Ibn Abasa, jeli? Da je Omer ibn Khattab a sjeo, a znao je to često da sjedne sa sahabima, jeli? Kad su pitanju manje važne stvari, kamo da kada pitanju veće, jeli? Pa kaže, Allah Đanšanu spominju suri Bekare, 266. ajet, أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب Allah što navode primjer vjernika koji udjeljuju, ko primjer bašće i tako dalje. Pa kaže, zar bi nekom od vas bilo drago da posjeduje bašću, jeli koja ima palmi, grođa, teku kroz nju rijeke, pa, pa pošle se jeli na nju vatra, ona bude izgori, a on ima mnogi evlad, mogu, mnogu familiju. Pa kome je bilo drago da se tako njemu dogodi? A prije toga navodi čovjeka koji mu'mina, e, upoređuje ga, jeli, onaj, da mu djeluje i da ta vaša mnogo daje. Pa kaže Omer Savma, šta vi vidite, kako vi gledate na ovaj ajet? Na koga, se odnos, na koga je naveden primjer Pa kažu Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pa se naljuti Omer. Šta bolan kaže Allahu a'lam? Da znam Allahu a'lam. Nemojte vi min toga. Rezite na'lamu, a la na'lamu. Znam ili ne znam. Ako znate, rezite. Ako ne znate, znam i ja da znala. Rezite vi meni, jel znate ili ne znate. Pa šuti. Pa kaže Ibn Abbas, fi nefsi min hašej. Kaže, ja bi mogao da, da to protumačim. Pa kaže, Omer, vola tahkirene nefse ke Ibn Abbas. Nemo se pocenjivati Ibn Abbasu, reci slobodno, protumači nam. Kaže, duribet mesenu ili amel. Ovdje Allah što navio primjer za amel, za jedan rad, jeli. Kaže, kakav on rad? Šta rad? Za ko? Kakav rad? Kaže, rajul gani amina bi ta'ati Allah. Thumme ba'at Allah lehu šeitan fa amina bil ma'asi hatta agrega Allah. Kaže, Allah je sam, jel, primjer čovjeka, bogatog čovjeka koji radi, koji je u pokornosti Allahu Đelešanu. A onda malo Đelešanu pošalje šejtana, koji ga zavede i odvede ga na stranu puticu, pa počne činiti grije Sve dok njegova djela ne propadne. Kao što je propala jedna baša. Jel? Pa vidimo da je od Asaba koji sjedli, jeli, koliko je važno da se razumiju da je to bio Ibn Abbas, za koje je poslani sallallahu sallam dovio da poznaje razumijevanje Kur'ana, dok su ostale sabi šutili, jeli, na Abbas je protumačio ova, ovaj primjer. Jeli. Pa je važno i mnogo je važno jeli, da se poznaju e, i da se radi na navedeni primjer u, u Kur'anu. U kojim značenjima se, pored što se navodi primjer, upotrebljava riječ ili izraz mesel, jedan riječ mesel u arapskom jeziku, u kojim značenjima se još navodi u Koranu? Prvo je da je to vas, da je to opis. Allah što ono koristi izraz mesel u značenju opisa, u U značenju svojstva. مثل الجنة التي وعد المتقون Allah želom kaže primjer dženeta koji je običan mutekijama, jeli vjerđa, to je e, opis dženeta koji je obećan vjernicima. U njemu je rijeka ovako je tako. Pa Allah želom opisuje dženet. Pa spominje riječ, spominje izraz mesele. Drugo značenje jeste ibre. Ibret. Kod nas kažemo ibret, to je pouka. Nakon što navodi primjere naroda, kaže Allah šanu feđa'alnahum selefen wa meselen il ahari. I mi smo njih učinili primjerom, to je s poukom narodima koji će kasnije doći. Kasnije, jel? Pa Allah Đelšanu za pouku, za ibret koristi riječ mesa. El ajet, znak. Jeli? Kaže Allah Đelšanu za, za Isa al Ođa'alnau meselen li beni Israil. Mi smo ga učinili ajetom za Beni Israil. Kako je rođen, na koji način došao na svijet, on će biti primjer, jeli, li, to će biti njegovi dokaza poslanstva. Pa i da Allah Lješanu ovu riječ koristi i u drugim, i u drugim značenjima. Kad govorimo o značenjima, kažemo da imamo nekoliko vrsta ajeta ili nekoliko vrsta poređenja u Kur'anu. Nekoliko vrsta misala u Kur'anu, jeli? Svojim se četiri, to je Musarrahal, Kamine, Mursele, Odarbo Nas. Prva vrsta ajeta, ili prva vrsta poređenja jesu, to je prva vrsta ajeta, u kojem se navodi riječ mesel, to su ajeti u kojima se kojima je sarijeh, to jest navodi se riječ meser, navodi se riječ primjer, navodi se riječ primjer, nije izostavljena ova riječ. Jer kaže Allah Đalešanu, inne mesele Isa, mesele Isa inda Allahi, ke mesele Adem, halakav min turabin, sam kala lehu, kun fejeku. Primjer Isa, kod Allah Đalešanu, kao primjer Adema, Stvorio ga zemlja, zatim rekao, budi on bio. Pa spominje riječ mesa. Allah je što isto kaže, meselu ferin kajni kel e'ma, vol asami, vol besiri, vol semija. Hel jeste vljani, mesela. Primjer dviju skupina je kao primjer slijepca i gluhog i onoga koji vidi, onoga koji čuje. Da li su oni istini? Da li su isti oni slijepac onaj koji vidi, da li je isti gluh onaj koji čuje, da li je isti vjernik i nevjernik, jel? I na drugim mjestu maladično spominje. Lillezina la imna bil ahireti, meselu sovu. Fela tadribu lillahi l'amsal. انظر كيف ضربوا لك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس I Allah Đelešanu mnogim, mnogim mjestima navodi ove ajete, to je prva vrsta ajeta u kojima se spominje jasno riječ e, mesel, to je primjer. Druga vrsta ajeta, to su ajeti u kojima nije izravno spomenuta riječ mesel, primjer. A se razumije i spadaju u ajete poređenja, Koji se razumije da su to poređenja, iako Allah što ne kaže primjer, primjer, primjer. Allah što kaže, Sama qasit kulubukum, من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة primjer jevreja nevjernika, jeli? Ili oni koji su bili nepokorni. Da su im srca postala tvrda nakon navođena jeli, onoga što je Musa A.S. donio kao dokaz kaže ona su kao kamen ili još tvrđa ona su kao kamen ne kaže ali pri, ona su primjer primjer kamena ona su kao kamen to je ona su primjer kamena jel pa se razumije da su da ovaj aj spada u ajete u ajete poređenja jel jel Isto tako kaže Allah Žešanu, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا onda ono što su oni radili mi ćemo učiniti da bude kao prah, da bude kao pepeo najsitnije oni, oni, oni, kad prolazimo kroz, kroz, kroz prozor ili ono, zrake sunca pa vidite ono, ono, ono što kažemo mi trunje jeli? to je heba mensura tako će Allah Đišan navodi primjer da će tako biti njihova djela pretvorći u ništa znači Allah Đišan nije spomenuo riječ izraz primjer ali se razumije da Allah Đišan poredi to sa tom sa tim trunjem sa to prašnom jeli Kul hel jeste vi el ladine ja'lemune u la ja'lemune. Reci, da li su istinjeni koji znaju i koji ne znaju? Da li je primjer onoga koje zna isti kao onoga koji ne zna nisu, to jest nije njihov primjer isti. I ovaj šanu kaže da mi ne ogovaramo jedni drugi. Ola jaktab ba'dukum ba'da. Ne Nemojte ogovarati jedni drugi. A juhibu eda ahadukum an jakule lahme ahihi mejten. Pekar ih tomu. Da li mi neko voli od vas da jedem mjesto svog mrtvog brata. Pa ugovaranje Allah Đelešanohu navodi kao primjer da je to ko kada bi čovjek umro mu brat i onda otkidao njegovo meso i, i jeo ga. Pa Allah navodi primjer ugovaranja i ovog jedina mjesta. Iako Allah nije spomenuo nije spomenuo izraz primjer mi ipak razumijemo jeli da su to ajeti, ajeti poređenja. I na drugim mjestima Allah Žešanu spominje eh, jeli, ove ajete. Treća vrsta, treća vrsta ajeta, jeste emsal mursele. To jest ajeti koji imaju e, u sebi značenje poslovice ili nekakvog pravila, jeli? Mi imamo kod nas poslovice, jeli, ovo što ima u, u ajetu, što se razumije, i ono što Arapi koriste, jeli, poslovice se i, i mudrosti moraju drugačije prevoditi, iako su drugačije upotrebljene riječi, ali mi i prevodimo jeli, ono što odgovara našoj, našoj poslovici. Jer ne bi to mogli bukvalno prevoditi, niti bi bilo svačeno. Pa kažemo, kod drugom jamu kopa, sam u nju upada, jeli? Ili što god kome sve sebi. Istina izašla na vidu, sad se vidi i sad se zna. I tako dalje. Znači, ove poslovice koje nalaze se u narodu, došle su, jeli, e, imaju, ajeti imaju značaj i poslovica. Vola je hekul mekru seju ila bi ehli. Hel je zao ihsani ila ihsani. Da li je nagrada za dobro, osim dobro. Da li je nagrada za osim, osim zlo. Što, je, ko, što god kom je sve sebi. Kako ti prema nekom drugom nešto učiniš, tako će se tebi vratiti. Al ana hashas al haqu. Sad je istina izašla na, na vidjelo. Iako Lema je raspravljao tome da li je dozvoljeno koristiti kuranski ajete kao poslovicu Allah što najbolje zna da, da nije dozvoljeno, ali ne kažu ako je poslovica starija o samom kurazmo tekst, znači ako su u Arapi upotrebljavali, ako su Arapi upotrebljavali ovu poslovicu u značenju ajeta, onda je, onda je dozvoljeno, Allah što najbolji, eh, najbolji zna. četvrta vrsta je sajeti Kur'anu kojima ljudi donose primjere ali sam vam spominje i ali to su stvari primjeri koji ljudi donosi Allah Žešanu kaže Fela podribu lillahi l-amsal nemojte Allahu navoditi sličnosti. Unzur kejfe darabu lekel emsal. Pogledaj kako oni navodi tebi primjere. Govorili su do poslanika, sallallahu da je pjesnik, da je lud, da je sihrbar, da je svašta nešto, jel? I Allah žena kaže, vola je tu ne bi meselni, ila ne bi haqi u ahsene tefsira koji god onda ti primjer donesu, mi ćemo doći sa boljim primjerom, jeli? وضرب لنا مثلا ونسي خلقه on nama navodi primjer kaže Allah Đelešanu a zaboravio je svoje stvaranje došao jedan čovjek i poslaniku sam vas donio je ruci kost istruhlo jeli Pa kaže poslaniku sallallahu vidiš ti je u kost? Kaže vidim. Pa je ono on u rukama smrvio <laughs> i puhnuo sa dlana. Kaže, ala, vidiš ovu kost, ala, ti kaže da će ona što živjet? Pa navodi primjer poslaniku. Ko će živjeti ovo? Pa kada je poslanik sa jeste, ti ćeš umrt, pa ćeš postati kost, pa ćeš postati prah, taj kao što sad imen pokazao, pa ćete Allah Žešanu proživjeti, pa ćete srpati u džehennem. I Allah Žešanu na drugim mjestima, jeli, e, spominje kako ljudi navodi, navode ove, ove, ove primjere, jeli. Kroz navedene ajete, na je cilj da mi razradimo ovu nauku, ne, ne, da spominjemo jeli, sve primere koje su navedeni u Kur'anu, jer ovu temu obrađujemo s jedne s druge strane, su naučne, jeli, da znamo da se nešto ovako nalazi u Kur'anu, a ko hoće, jeli, e, više od ovoga mora čitati e, druge knjige i u drugim sjedima se sjediti. Jeli. E, kroz navedene ajete kažemo da smo jeli, primijetili da se spominju razne teme koje iznose jeli, poređenje. Pa Allah Đešanu poredi Kur'anu iman i kufr. Poredi vjerovanje i nevjerovanje. Mnogo boštvo, nijekanje poslanika, sam sam, iznošenje laži, neistinu i tako dalje. Kufr Kada Allah sam spominje jeli, kufr, inače arabsku riječu kufr znači prekriti nešto. Znači zemljoradnika možemo mi nazvati da je kjafir. U smislu, jeli, od kefere znači da čovjek iskopa jednu rupcu, pa da stavi zrno pšence, primjera, i da zagrne onu pšencu rukom, da prekrije pšencu da se ne vidi. Tako isto čovjek istinu pokušava svojim nevjerovanjem da prekrije, pa se naziva kjafirom je odpala. Što on navodi toliko primjere? Drugo, primjer i opis i poređen sunje dana. Dženneta i džehennema, jeli? Dženneta sa ljepotama, odnosno džehennema, jeli? Sa strahotama na onom svijetu. Allah što navodi džennet primjere, hurija, primjere bašći, primjere odjela, mirisa, voća i tako dalje. Rijeka koji će teći. Allah što treći je poređenje života i smrti. Primjer Allah što navodi e, da je zemlja e, umrla, pa onda na nju je spustila žanu kišu, dođu proljeće, sve ponovo kreni iz početka, sve, sve oživljava, jeli? pa je to poređen istine i neistine, jeli pravo puta zablude, e, kako je Allah Đešanu oživio zemlju, tako će i nas oživjeti, jeli. I Isto tako Allah Đešanu e, navodi primjer na ovom proznom svijetu, kako se čovjek okrenuo od ovog proznoka ka vječnom, je Isto tako veliki broj poređena odnosi se na materijalna nekakva e, izdvajanja. Na onaj koji dijeli da je primjer, jeli, bašije koja daje plodove i tako dalje. Pa su otprilike glavne, e, glavne teme u kojima se, jeli, e, u kojima iznose se, iznose se poređene kojima ajeti u Kur'anu govori. koje su koristi navođena primjera koja je svrha koji je smisao kazivanja jel poređenim primjerima Neka, nekim primjerom možemo ono što je imaginarno znači ono što je razumom shvatljivo prikazati u stvari kao da je nešto opipljivo kao da je nešto vidljivo što će u stvari biti lahko prihvatljivo za sve za sve ljude. Jer često mnoge ideje i mnoge vrijednosti ne mogu biti prihvaćene dok se slikovito ne prikažu, jeli, kako bi svima bila razumljiva. Također primjerom porođenem stvori se ono što je u stvari daleko da bude blizu, nevidljivo, da može se približiti, da postane kao vidljivo, je kada pitanju sunji dan, jeli, e, strahote sunji dana, opis šta se dešavati. se tako primjere poređena daju jedinstvene slike i ljepotu pojedinim prizorima ili Kur'anu koje se ničim drugim ne mogli ili izraziti osim primjerom. Isto tako, isto tako primjer i poređena postiću i bodre na dobro. I izazivaju pozitivne instinkte u ljudskim dušama a odvratit će s druge strane od onoga što je nevaljalo i što je ružno. Kako to preko? Preko primjera, jel? Isto tako upoređena, jel'i? E, hvali je određena stanja svijesti situaciji, kao nekakvu aktivnost, jel? Ili da kude ono što je suprotno tome. Pa razvijanje i začetak procesa razmišljanja, da ti ušte počeo da razmišljaš o istinama koje mora da znaš. A pojedini ljudi nikada ne bi ni počeli razmišljati ako im se jeli ne bi simbolično u slikama nešto ovako predstavilo. Jer Allah Đišanu kaže o tilken emsalu nadribuha li nasi la'allahum je tefekkarun. To su primjeri koje mi donosimo kako bi vi razmišljali. Ne bi li ljude ti primjeri jeli, postakli na razmišljanje. Ne bi, ih naveli, ne bi ih naveli na, na razmišljanje. Isto tako, razvijanje ideje o naučnim istinama do koje se dolazi je li promatranje onoga što im danas imamo oko sebe, kad je pitanju nauka. Za primjer, kad je pitanju praćenje životinja, Allah Žešanu spominje Kur'anu, pčelu, mrava, spominje pavuka. Če je kuća loša, če je građevina, paukova građevina je loša kao sama građevina, iako paukova mreža je li, vrlo jaka u osnovi. Ali kada mužak opodi ženku, onda ženka ubije mužjaka i ostane sama u kući. Ta kuća je slaba. I primjer nevjerničkog života je slab primjer kući. Pa Allah Žešan kaže nakon toga وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِنَّاسِ وَمَا يَقِلُهَا إِلَى الْعَالِمُونَ To su primjeri Znači iz života životinja koje mi donosimo ljudima. Ali bit će ti primjere razumljeni samo učenim ljudima. Isto tako primjeri vjerima e, izraz kojima se poredije vrijednosti snažno, kako smo rekli, bude ljudsku svijest na razmišljanje i na aktivnosti kojima vodi poređenje. Bilo da je u pozitivnom ili što će ga, jeli, ona, navesti na dobro ili negativno da će ga odvrati od, od negativnog. Pa Allah Žešanu kaže وَلَقَدْ بَرَبْنَا لِنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ Ljudima smo u ovom Kur'anu dali od svega primjer. Iz svega i svačega smo navali primjer. i svake nauke, i svakog života, i svake kuće. La'allahum yatazakkarun. Ne bili se osvijestili, ne bili počeli razmišljati gdje su šta radi, kako živi i kako sutra stati pred Allaha dželešanu. još od koristi time ćemo i završiti, jeli, da ovim primjerima i poređenjima koje Allah je šao na u Kur'anu, razdvajaju se vrijednosti i nevrijednosti. Sve dok potpuno ne postane jasno šta je to vrijedno, a šta to nije vrijedno. Šta je to istina, a šta je to zabluda. A molimo Allah Đošanu da nam pokaže istinu istinom i da nas pomogne da ustrajemo i da praktikujemo ono što je istina. A da nam ukaže na zabludu, da spoznamo šta je zabluda i da nam pomogne da se udalimo od zabludi. Jer Allah Đelešanu kaže Kezalike jadribu Allah haqqa wal batil. Tako Allah navodi primjer istine i zabludi. Pa molim Allah Đelšanu da ubude dokaz za nas a ne protiv nas onoga dana kad sretnemo sa Allahom te baraka wa ta'ala a i metak i djeca neće biti od koristi. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.